pristup u ime Allaha milostivog, samilosnog. Tebe, Allaha, gospodara svjetova, hvalimo, milostivog, samilosnog, vladara dana sudnjeg, tebi se klanjamo i od tebe pomoć tražimo, puti nas na pravi put na put oni kojima si milost svoju darovao, a ne oni koji su protiv sebe srđbu izazvali, niti oni koji su zalutali. Krava U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif, Lam, Mi. Ova knjiga u koju nema nikakve sumnje. Uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali. Onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što i mi budemo davali. I onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i ono što je objavljeno prije tebe. I onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali, njima će gospodar njihov na pravi put ukazati – i oni će ono što žele ostvariti. Onima koji neće da vjeruju doista je svejedno opominjao ih ti ili ih ne opominjao, oni neće vjerovati. Allah je zapečatio srca njihova i uši njihove, a pred očima njihovim je koprena, njih čeka patnja golema. Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha i onaj svijet, a oni nisu vjernici. Oni nastoje da prevare Allaha i oni koji vjeruju, a oni ne znajući samo sebe varaju. Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava. Njih čeka bolna patnja zato što lažu. Kad im se kaže ne remetite red na zemlji, odgovaraju mi samo red uspostavljamo, zar, a u istinu oni ne reciju ali ne opažaju. Kad im se kaže vjerujte kao što pravi ljudi vjeruju, oni odgovaraju zar da vjerujemo u ono što bezumni vjeruju, a u istinu oni su bezumni, ali ne znaju. Kada susretnu one koji vjeruju govore vjerujemo, a čim ostanu nasamu sa šeitanima svojim govore mi smo s vama, mi se samo rugamo. Allah njih izvrgava poruzi i podržava ih da u svom nevjerstvu lutaju umjesto pravim. Oni su krenuli krivim putem. Njihova trgovina im nije donijela nikakvu dobit i oni ne znaju šta rade. Slični su onima koji potpale vatru i kada ona osvijetli njihovu okolinu, Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku i oni ništa ne vide. Gluhi, nijemi i slijepi su, nikako da se osvijeste ili oni su nalik na one koji za vrijeme silnog pljuska s neba u punom mraku usred grmljavine i munja stavljaju zbog gromova prste u uši svoje bojeći se smrti. A nevjernici ne mogu umaći Allahu i munja samo što ih ne zaslijepi. Kad god im ona bljasne, oni pođu, a čim utonu u mrak, stanu. A da Allah hoće mogao bi im oduzeti i sluh i vid, jer Allah zaista sve može. O ljudi, klanjajte se gospodaru svome, koji je stvorio vas i one prije vas, da biste se kazne sačuvali, koji vam je zemlju učinio posteljom, a nebo zdanjem, koji s neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi hrana za vas. Zato ne činite svjesno druge Allahu ravnim, a ako sumnjate u ono što objavljujemo robu svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša osim Allaha ako istinu govorite. Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. A one koji vjeruju i dobra djela čine, obraduj džennetskim bašćama kroz koje će rijeke teći. Svaki put kad im se iz njih da kakav plod, oni će reći ovo smo i prije jeli, a bit će im davani samo njima slični. U njima će čiste žene imati i u njima će vječno boraviti. Allah se ne ustručava da za primjer navede mušicu ili nešto sićušnije od nje. Oni koji vjeruju, da oni znaju da je to istina od gospodara njihova. A oni koji ne vjeruju govore šta to Allah hoće s ovim primjerom. Tim on mnoge u zabludi ostavlja, a mnogima na pravi put ukazuje, ali u zabludi ostavlja samo velike griješnike koji krše već vrsto prihvaćenu obavezu prema Allahu i prekidaju ono što je Allah naredio da se održava i prave nered na zemlji oni će nastradati. Kako možete da ne vjerujete u Allaha, vi koji ste bili ništa, pa vam je On život dao, On će zatim učiniti da pomrete i poslije će vas oživjeti, a onda ćete se njemu vratiti. On je za vas sve što postoji na zemlji stvorio, zatim je svoju volju prema nebu usmjerio i kao sedam nebesa ga uredio. On sve zna, kada gospodar tvoj reče melekima, ja ću na zemlji namjesnika postaviti. Oni rekoše, zar će ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv proljevati? A mi tebe veličamo i hvalimo i kako tebi doliku štujemo. On reče, ja znam ono što vi ne znate. I pouči on Adema nazivima svih stvari, a onda ih predoči melekima i reče, kažite mi nazive njihove, ako istinu govorite. Hvaljen nek si, rekoše oni. Mi znamo samo ono o čemu si nas ti poučio, ti si sveznajući i mudri. O Ademe, reče on, kaži im ti nazive njihove. I kad im on kaza njihove nazive, Allah reče, zar vam nisam rekao da samo ja znam tajne nebesa i zemlje? i da samo ja znam ono što javno činite i ono što krijete. A kad rekao smo melekima, poklonite se Ademu. Oni se pokloniše, ali Iblis ne htjede, on se uzoholi i postane nevjernik. I mi reko smo, o Ademe, živite ti i žena tvoja u džennetu i jedite u njemu koliko god želite i odakle god hoćete ali se ovom drvetu ne približujte pa da sami sebi nepravdu nanesete. I šeitan ih navede da zbog drveta posrnu i izvede ih iz onoga u čemu su bili. Siđite, reko smo mi. Jedni drugima ćete neprijatelji biti, a na zemlji ćete boraviti i do roka određenog živjeti. I Adem primi neke riječi od gospodara svoga, pa mu on oprosti. On doista prima pokajanje on je milostiv. Mi reko smo, silazite iz njega svi. Od mene će vam uputstvo dolaziti i oni koji putstvo moje budu slijedili, ničega se neće bojati, ni za čim neće tugovati. A oni koji ne budu vjerovali i knjige naše budu uporicali, bit će stanovnici džehennema, u njemu će vječno ostati. O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati moje koju sam vam podario, i ispunite zavjet koji ste mi dali. Ispunit ću ja svoj koji sam vama dao i samo se mene bojite. Vjerujte u ono što objavljujem, čime se potvrđuje da je istinito ono što vi imate i ne budite prvi koji u to neće vjerovati. I ne zamjenjujte riječi moje za nešto što malo vrijedi i samo se mene bojite. I istinu s neistinom ne miješajte i istinu svjesno ne tajite. Molitvu obavljajte i zeka dajte i zajedno s onima koji molitvu obavljaju i vi obavljajte. Zar da u drugih tražite da dobra djela čine, a da pritome sebe zaboravljate, vi koji knjigu učite, zar se opametiti nećete? Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je zaista teško, osim poslušnima, koji su uvjereni da će pred gospodara svoga stati i da će se njemu vratiti, o sinovi Israilovi, sjetite se blagodati moje koju sam vam podario i toga što sam vas nad ostalim ljudima bio uzdigao. I bojte se dana kada niko ni za koga neće moći ništa učiniti, kada se ničiji zagovor neće prihvatiti, kada se ni od koga otkup neće primiti i kada im niko neće u pomoć priteći. I kada smo vas od faraonovih ljudi izbavili, koji su vas najgorim mukama mučili, mušku vam djecu klali, a žensku u životu ostavljali, a to vam je bilo veliko iskušenje od gospodara vašeg. I kad smo zbog vas more rastavili i vas izbavili, a faraonove ljude na oči vaše potopili. I kada smo Musa u četrdeset noći obećanje ispunjavali, vi ste u njegovu odsustvu sami sebi čineći nepravdu tele obožavati počeli. Zatim smo vam i poslije toga oprostili da biste zahvalni bili i kada smo Musa u knjigu koja rastavlja istinu od neistine dali da biste pravim putem išli i kada je Musa rekao narodu svome o narode moj prihvativši tele vi ste samo sebi nepravdu učinili zato se stvoritelju svome pokajte i između vas prestupnike smrću kaznite to je bolje za vas kod stvoritelja vašeg on će vam oprostiti, On prima pokajanje i On je milostiv. I kada ste u glas rekli, O Musa, mi ti nećemo vjerovati dok Allaha ne vidimo, munja vas je ošinula, vidjeli ste. Zatim smo vas poslije smrti vaše oživjeli da biste zahvalni bili. I mi smo vam od oblaka hladovinu načinili, imanu i prepelice vam slali jedite lijepa jela kojima vas obskrbljujemo, a oni nama nisu naudili, sami sebi su nepravdu nanijeli. Kada smo rekli, uđite u ovaj grad i jedite što god hoćete i koliko god hoćete, a na kapi upognutih glava uđite i recite, oprosti. Oprostit ćemo vam grijehe vaše, a onima koji čine dobra djela daćemo i više Onda su oni koji su bili nepravedni zamijenili drugom riječ koja im je bila rečena i mi smo na one koji su bili nepravedni s neba kaznu spustili zato što nisu poslušali. I kada je Musa za narod svoju vodu molio, mi smo rekli, udari štapom svojim po stijeni i iz nje je dvanaest vrela provrelo. I svako bratstvo je vrelo iz kojeg će piti znalo. Jedite i pijte Allahove darove i ne činite zlo po zemlji nered praveći. I kada ste rekli, o Musa, mi ne možemo više jednu te istu hranu jesti, zato zamoli u naše ime gospodara svoga, da nam podari od onoga što zemlja rađa, povrća i krastavica i pšenice i leće i luka crvenog. On je rekao, zar želite da ono što je bolje zamijenite za ono što je gore? Idite u grad imat ćete ono što tražite. I poniženje i bijeda na njih padoše i Allahovu srđbu na sebe navukoše zato što u Allahove dokaze nisu vjerovali i što su ni krive ni dužne vjerovjesnike ubijali zato što su neposlušni bili i što su sve granice zla prelazili. One koji su vjerovali, pa i one koji su bili jevreji i kršćani i sabici, one koji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela činili, doista čeka nagrada od gospodara njihova. Ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati. I kada smo od vas zavjet uzeli i do iznad vas podigli, svojski prihvatite ono što smo vam dali i neka vam je na umu ono što je u knjizi, da biste bili bogobojazni. Vi ste poslije toga odustali i da nije bilo Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, uistinu biste stradali. Vama je poznato ono što se dogodilo onima od vas koji su se u subotu griješili, kao i to da smo i mi rekli, budite majmuni prezreni. Savremenicima i pokoljenjima njihovim to smo učinili opomenom, a poukom onima koji se boje Allaha. A kada je Musa rekao narodu svome, Allah vam naređuje da zakoljete kravu. Oni upitaše, zbijaš li ti to s nama šalu? Ne dao mi Allah da budem neznalica, reče on. Zamoli gospodara svoga u naše ime, rekoše, da nam objasni kojih godina ona treba da bude. On kaže, odgovori on, da ta krava ne smije da bude ni stara ni mlada, nego između toga, srednje dobi pa izvršite to što se od vas traži. Zamoli gospodara svoga u naše ime, rekoše, da nam objasni kakve boje treba da bude. On poručuje, odgovori on, da ta krava treba da bude jarko rumene boje, da se svidi onima koji je vide. Zamoli gospodara svoga u naše ime, rekoše, da nam objasni kakva još treba da bude, jer Nama krave izgledaju slične, a mi ćemo nju, ako Allah tjedne, sigurno pronaći. On poručuje, reče on, da krava ne smije da bude istrošena oranjem zemlje i natapanjem usjeva. Treba da bude bez mane i kakva biljega. E sad si opisao kako treba, rekoše, pa je zaklaše i jedva to učiniše. I kada ste jednog čovjeka ubili, pa se oko njega prepirati počeli, Allah je dao da iziđe na vidjelo ono što ste bili sakrili. Mi smo rekli, udarite ga jednim njezinim dijelom. I eto tako Allah vraća mrtve u život i pruža vam dokaze svoje da biste shvatili. Ali srca vaša su poslije toga postala tvrda, kao kamen su ili još tvrđa. A ima kamenja iz kojeg rijeke izbijaju, a ima zaista i kamenja koje puca i iz kojeg voda izlazi, a ima ga doista, i koje se od straha pred Allahom ruši, a Allah motri na ono što radite. Zar se vi nadate da će vam se jevreji odazvati i vama za ljubav vjernici postati? A neki među njima su Allahove riječi slušali pa su i, pošto su ih shvatili, svjesno izvrnuli. Kad sretnu vjernike, oni govore, vjerujemo, a čim se osame jedni s drugima kažu, začete ćete im kazivati onome što je Allah samo vama objavio, pa da im to bude dokaz protiv vas pred gospodarom vašim, zar se nećete opametiti? A zar oni ne znaju da Allah zna i ono što kriju i ono što pokazuju? Neki od njih su neuki, oni ne znaju za knjigu, nego samo za gatke i oni se samo domišljaju. A teško onima koji svojim rukama pišu knjigu, a zatim govore, evo, ovo je od Allaha da bi zato korist neznatnu izvukli i teško njima zbog onoga što ruke njihove pišu i teško njima što na taj način zarađuju. Oni govore, vatra će nas doticati samo neko vrijeme, reci, da li ste o tome dobili od Allaha obećanje, jer Allah će sigurno ispuniti obećanje svoje ili na Allaha iznosite ono što ne znate, a nije tako. Oni koji budu zločinili i grijesi njihovi budu sa svih strana stigli. Oni će stanovnici džehennema biti i u njemu će vječno ostati. A oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, oni će stanovnici dženneta biti i u njemu će vječno boraviti. I kada smo od sinova Israilovi zavjet uzeli da ćete se jedino Allahu klanjati i roditeljima i bližnjima, i siročadi i siromasima dobročinstvo činiti, a ljudima lijepe riječi govoriti i molitvu obavljati i milostinju davati. I vi ste se poslije, izuze vas malo, izopačili i zavjet iznevjerili. I kada smo od vas zavjet uzeli da krv jedni drugima nećete proljevati i da jedni druge iz zemlje vaše nećete izgoniti, vi priznajete da je tako i svjedoci ste vi ipak jedni drugi ubijate, a pojedine od vas iz zavičaja njihova izgonite, pomažući jedan drugom protiv njih, čineći grijeh i nasilje. A ako vam kao sužnji dođu, vi otkupljujete, a zabranjeno vam je da ih izgonite. Kako to da u jedan dio knjige vjerujete, a drugi odbacujete? Onoga od vas koji čini tako stići će na ovom svijetu poniženje, a na sudnijem danu bit će stavljen na muke najteže, a Allah motri na ono što radite. To su oni koji su život na ovom svijetu pretpostavili, onom na onom svijetu. Zato im se patnja neće olakšati, niti će im iko u pomoć priteći. I mi smo Musa u knjigu dali i poslije njega smo jednog za drugim poslanike slali, a Isa u sinu Merjeminu očigledne dokaze dali i Džibrilom ga pomogli i kad god vam je koji poslanik donio ono što nije godilo dušama vašim, vi ste se oholili, pa ste jedne u laž utjerali, a drugi ubili. Oni govore, naša su srca okorjela, a nije tako. Nego je Allah njih prokleo zbog nevjerovanja njihova i zato je vrlo malo njih koji vjeruju. A kada im knjiga od Allaha dolazi, koja priznaje kao istinitu knjigu koju imaju oni. A još ranije su pomoć protiv mnogobožaca molili i kada im dolazi ono što im je poznato, oni u to neće da vjeruju i neka zato stigne nevjernike Allahovo prokledstvo. Jadno je to zašto su se prodali, da ne vjeruju u ono što Allah objavljuje, samo iz zlobe što Allah od dobrote svoje šalje objavu onome kome on hoće od robova svojih i navukli su na sebe gnjeju za gnjevom, a nevjernike čeka sramna patnja. A kada im se kaže, vjerujte u ono što Allah objavljuje, oni odgovaraju, mi vjerujemo samo u ono što je nama objavljeno i neće da vjeruju u ono što se poslije objavljuje. A to je istina koja potvrđuje da je istinito ono što oni imaju u reci, pa zašto ste još davno neke Allahove vjerovjesnike ubili, ako ste vjernici bili? I Musa vam je jasne dokaze bio donio, pa ste ipak u odsutnosti njegovoj sebi nepravdu nanoseći tele prihvatili. I kada smo od vas vaš zavjet primili i brdo iznad vas podigli, ozbiljno prihvatite ono što vam dajemo i budite poslušni. Oni su odgovorili, čujemo, ali poslušati nećemo. Srca njihova su zbog nevjerovanja njihova još bila nadojena teletom reci, ružno je to na što vas vjerovanje vaše navodi, ako ste uopće vjernici. Reci, ako je u Allaha to siguran samo za vas, a ne i za ostali svijet, onda vi smrt zaželite ako istinu govorite. A neće je nikada zaželjeti zbog onoga što čine, a Allah dobro zna nevjernike i naći ćeš ih sigurno da više žude za životom od svih ostalih ljudi, čak i od mnogobožaca. Svaki bi volio da poživi hiljadu godina, mada ga to, i kad bi toliko živio, ne bi od patnje udaljilo, a Allah dobro vidi ono što oni rade. Reci, ko je neprijatelj Džibrilu, a on Allahovom voljom tebi stavlja na srce Kur'an, koji potvrđuje da su i prijašnje objave istinite, kao putokaz i radosnu vijest vjernicima, koje je neprijatelj Allahu i melekima njegovim i poslanicima njegovim i Džibrilu i Mikalu, pa Allah je doista neprijatelj onima koji neće da vjeruju. A mi tebi jasne dokaze objavljujemo i jedino nevjernici u njih neće da vjeruju. Zar svaki put kada neku obavezu preuzmu, neki od njih je odbaci jer ih većina ne vjeruje? kada im je poslanik od Allaha došao, potvrđujući da je istinito ono što već imaju, mnogi od onih kojima je knjiga dana za leđa Allahu u knjigu odbaciju, kao da ne znaju i povode se za onim što su šeitani o Sulejmanovoj vladavini kazivali, a Sulejman nije bio nevjernik. Šeitani su nevjernici, učeći ljude vrađbini i onome što je bilo nadahnuto dvojici meleka Harutu i Marutu u Babilonu, a njih dvojica nisu nikoga učili dok mu ne bi rekli mi samo iskušavamo i ti ne budi nevjernik. I ljudi su od njih dvojice učili kako će muža od žene rastaviti, ali nisu mogli ti ime nikome bez Allahove volje nauditi. Učili su ono što će im nauditi i od čeka nikakve koristi neće imati, iako su znali da onaj koji tom vještinom vlada, neće nikakve sreće na onom svijetu imati, a doista je jadno ono zašto su se prodali, kad bi samo znali. A da oni vjeruju i boje se, nagrada od Allaha bi im bila bolja, kad bi samo znali. O vjernici, ne služite se riječima rajina, nego recite unzorna i slušajte, a nevjernike bolna patnja čeka. Ne vole oni koji ne vjeruju, ni sljedbenici knjige, ni božci da se vama od gospodara vašeg bilo kako dobro objavi. A Allah milo svoju daruje kome on hoće. Allah je neizmjerno dobar. Mi ni jedan propis ne promijenimo, niti ga u zaborav potisnemo, a da bolji od njega ili sličan njemu ne donesemo. Zar ti ne znaš da Allah sve može? Zar ti ne znaš da je samo Allahova vlast i na nebesima i na zemlji, i da vi osim Allaha ni zaštitnika ni pomagača nemate. Zar da tražite od svoga poslanika kao što su prije tražili od Musa, ako vjerovanju pretpostavi nevjerovanje, s pravoga puta zalutao je. Mnogi sljedbenici knjige jedva bi dočekali da vas, pošto ste postali vjernici, vrate u nevjernike iz lične zlobe svoje, iako im je istina poznata, ali vi oprostite i preko toga pređite dok Allah svoju odluku ne donese. Allah zaista sve može. I molitvu obavljajte. I zeka dajte. A za dobro koje za sebe pripremite, naći ćete nagradu kod Allaha, jer Allah dobro vidi ono što radite. Oni govore da će u džennetu ući samo jevreji, odnosno samo kršćani. To su puste želje njihove. Ti reci, Dokaz svoj dajte ako je istina to što govorite, a nije tako. Onoga ako se bude Allahu pokoravao i usto dobra djela činio, toga čeka nagrada kod gospodara njegova. Takvi se neće ničega bojati i ni za čim neće tugovati. Jevreji govore, kršćani nisu na pravom putu, a kršćani vele, jevreji nisu na pravom putu, a oni čitaju knjigu tako, slično kao oni govore i oni koji ne znaju, Allah će im na sudnjem danu presuditi onome u čemu se oni ne slažu. Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da su u Allahovim hramovima ime njegovo spominje i koji radi na tome da se oni poruše? Takvi bi trebalo da u njih samo sa strahom ulaze. Na ovom svijetu doživjet će sramotu, a na onom svijetu patnju veliku. Allahov je istok i zapad. Kuda god se okrenete, pa tamo je Allahova strana. Allah je zaista neizmjerno dobar i On sve zna. Nevjernici govore, Allah je uzeo sebi dijete, a neka je On naprotiv. Njegovo je sve ono što je na nebesima i na zemlji, njemu se sve pokorava. On je stvoritelj nebesa i zemlje i kada nešto odluči, zato samo rekne budi i ono bude a oni koji ne znaju govore, trebalo bi da Allah s nama razgovara ili da nam kakvo čudo dođe. Tako su gotovo istim riječima govorili oni i prije njih, srca su im slična. A mi dokaze objašnjavamo ljudima koji čvrsto vjeruju. Mi smo te poslali da istinu objaviš i da radosne vijesti i opomenu doneseš i ti nećeš biti pitan za one koji će biti u džehennemu. Nije vreje, ni kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš vjeru njihovu reci Allahov put je jedini pravi put. Ako bi se ti poveo za željama njihovim nakon objave koja ti dolazi, od Allaha te niko ne bi mogao zaštititi niti odbraniti. Neki od sljedbenika knjige čitaju onako kako je objavljena. Oni u nju vjeruju, a nastradaće sigurno oni koji u nju ne vjeruju. O sinovi Israilovi, sjetite se milosti moje koju sam vam darovao i toga što sam vas nad ostalim ljudima bio uzdigao i bojte se dana kada niko ni za koga neće moći ništa učiniti, kad se ni od koga otkup neće primiti, kada nikome zagovor neće koristiti i kada im niko neće moći pomoći. A kada Ibrahima, gospodar njegov, s nekoliko zapovjedi u iskušenje stavio, pa ih on potpuno izvršio, Allah je rekao, učinit ću da ti budeš ljudima u vjeri uzor i neke moje potomke, zamoli on. Obećanje moje neće obuhvatiti nevjernike, kaza on. I učinili smo hram utočištem i sigurnim mjestom ljudima. Neka vam mjesto na kome je stajao Ibrahim bude prostor i za koga ćete molitvu obavljati. I Ibrahimu i Ismailu smo naredili. Hram moj očistite za one koji ga budu obilazili, koji budu tu boravili i koji budu molitvu obavljali. A kada Ibrahim zamolio, gospodaru moj, učini ovo mjesto sigurnim gradom, a snadbi i plodovima stanovnike njegove, one koji budu vjerovali u Allaha i onaj svijet, on je rekao, onome koji ne bude vjerovao da ću da neko vrijeme uživa, a onda ću ga prisiliti da uđe u paklenu vatru, a grozno će ona prebivalište biti. I dok su Ibrahim i Ismail temelje hrama podizali, oni su molili, gospodaru naš, primi od nas, jer ti uistinu sve čuješ i sve znaš. Gospodaru naš, učini nas dvojicu tebi odanim i porod naš nek bude odan tebi i pokaži nam obrede naše i oprosti nam, jer ti primaš pokajanje i samilostno si, gospodaru naš. Pošalji im poslanika, jednog od njih, koji će im ajete tvoje kazivati i knjizi ih i mudrosti učiti i očistiti ih, jer ti si istinu silan i mudar. Vjeru Ibrahimovu izbjegava samo onaj koji ne drži do sebe, a mi smo njega na ovom svijetu odabrali i na onom će biti među dobrima. Kada mu je gospodar njegov rekao, budi poslušan, on je odgovorio, ja sam poslušan gospodaru svjetova. I Ibrahim ostavi u amanet to sinovima svojim, a i Jakub, sinovi moji, Allah vam je odabrao pravu vjeru i nipošto ne umirite drugčije nego kao muslimani. Vi niste bili prisutni kada je Jakub u smrtni čas došao i kada je sinove svoje upitao kome ćete se poslije mene klanjati? Klanjat ćemo se, odgovorili su, Bogu tvome, Bogu tvojih predaka Ibrahima, Ismaila i Ishaka, Bogu jednome i mi se njemu pokoravamo. Taj narod je bio i nestao. Njega čeka ono što je zaslužio. I vas će čekati ono što ćete zaslužiti i vi nećete biti pitani za ono što su oni radili. Oni govore, budite jevreji, odnosno kršćani, bit ćete na pravom putu, ti reci, ne, mi smo vjere Ibrahimove, koji je ispravno vjerovao, on nije nikoga Allahu ravnim smatrao. Recite, mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i unucima i u ono što je dato Musau i Isau i u ono što je dato vjerovjesnicima od gospodara njihova. Mi ne pravimo nikakve razlike među njima i mi se samo njemu pokoravamo. Pa ako budu vjerovali u ono u što vi vjerujete, na pravom su putu. A ako glave okrenu, oni su onda samo i nađije i Allah će te sigurno od njih zaštititi jer on sve čuje i zna. Allah je nas uputio, a zar ima ljepše upute od Allahove? Mi se samo njemu klanjamo, reci, zar se s nama o Allahu raspravljate kad je on i naš i vaš gospodar, nama naša djela? a vama vaša djela, a samomu mi iskreno ispovjedamo vjeru, kako govorite i Ibrahim, i Ismail, i Ishak, i Jakub, i unuci su bili jevreji, odnosno kršćani, reci, znate li bolje vi ili Allah? Zar je iko gori od onoga koji iskriva istinu znajući da je od Allaha, a Allah motri na ono što radite? Taj narod je bio i nestao. Njega čeka ono što je zaslužio i vas će čekati ono što ćete zaslužiti i vi nećete biti pitani za ono što su oni radili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.